İslam dünyası, elm və ibadət. İslam dünyası, iman və təqva. İslam dünyası, ailə və cəmiyyət. İslam dünyası, dünya və axirət. İslam dünyası, bu dünyanın sakini ol. Sakin ol. ويا قوم ما لي يدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu alə Rasulillah. Esselamu aleykum və rahmetullah və barakatuhu. Hörmətli tamaşaçılar, İslam Dünyası proqramında xoş gördük sizi və Allah Təbərəkə və Teala'nın salamı ilə sizi salamlayıram və söyləyirəm ki, Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuhu. Bu dəfəki mövzumuz axirətə imandan qaynaqlanacaq bir mövzu olacaq və axirətdən sonra hər bir kəs, hər bir nəfs ölümü daddıqdan sonra onu nələr gözləyir? Ölümdən sonra qiyamətdə diriləcəyimiz bir andan etibarən və düz cəhənnəmə və cənnətə çatacağımız inşallah məqama qədər. Və bütün bu mövzuya aydınlıq gətirmək üçün təbii ki, bizim qonağımız var və bu dəfəki qonağımız ilahiyyatçı Elşən Şəkərovdur. Xoş gördük, salamlayıram sizi. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətuh. Və aleykum salam, təbəkkət. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin və salatu və salam alə əşrəfil ənbiyə vəl mürsəlin nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi əcməin. Bugünkü mövzumuz inşallah E, deməli axirətə iman, imanla əlaqəli olan e, başqa məsələlərə toxunacağıq və bu məsələlərdə insanların öldükdən sonra e, deməli diriləcəyi və dirildikdən sonra da qiyamət günü baş verən hadisələrdən söhbət açacağıq. Və sözsüz ki, bu da deməli axirətə imanın əsas hissəsidir. Öləcəyimizi yəqinliklə bildiyimiz kimi, öldükdən sonra diriləcəyimizi də yəni, yəqinliklə inanmalıyıq və iman gətirməliyik. Və bu barədə e, Allah Taala Qurani Kərimdə və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz sünnəsində e, bu barədə e, deməli çox saylı dəlillər var buna dair və həmçində deməli Allah Taala ilk peyğəmbər Adəm əleyhissalamı göndərdiyi vaxtdan ta son peyğəmbər olan Məhəmməd peyğəmbər sallallahu dövrünə kimi bütün peyğəmbərlər bu barədə deməli öz ümmətlərinə xəbər vermiş və buna iman gətirməyə çağırmışlar və həmçində bunu inkar edənlərlə ə, e, deməli mübarizə aparmışlar və onlara ə, e, deməli dəlillər gətirmişlər. Və bu hadisə yəni öldükdən sonra dirilmək ə, e, deməli ə, İsrafilin sura 3-cü dəfə üfürdüyündən sonra baş verəcək. Və ümumiyyətlə İsrafil bu mələkdir, bildiyimiz kimi bu mələk e, ümumilikdə 3 dəfə sura üfürəcək. Və e, bu e, birinci dəfə üfürdükdə İsrafil sura birinci dəfə üfürdükdə buna deyirlər nəfxatul fəzi, yəni dəhşət bürüyəcək. Yəni birinci dəfə üfürdükdə hər kəsi dəhşət bürüyəcək. Və bu e, qiyamətdən əvvəl baş verəcək və bu bu birinci üfürməkdən sonra, yəni İsrafilin suya sura birinci dəfə üfürdüyündən sonra deməli dünya hə, həyatının nizamı pozulacaq və hər şey e, belə deyək e, dağılacaq və insanlar da dəhşətə gələcək bu üfürməyin səsindən. Və Allah Taala Qurani-Kərimdə deməli Nəhl surəsinin 68-ci ayəsində buyurur bu birinci İsrafilin üfürməyi barədə. يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ İllə mən Allah. O gün, sura üfürüləcəyi gün e, Allahın istisna etdiyi məxluqatlardan başqa yerdə və göydə hər kəs dəhşətə gələcəkdir. Və Allahın istisna etdiyi deyildikdə burada Elə mən bu sualı verəcəkdim, soruşacaqdım ki, orada hansı insanlar nəzərdə tutulur, kimlər nəzərdə tutulur? Bu, burada Allahın e, deməli, e, istisna etdiyi kəslər, sözsüz ki, Allahın şərəfləndirdiyi və e, kəramət verdiyi deməli, mələklərdir. Bu, deməli, dörd böyük mələk İsrafil, Cəbrail, İsrafil, Mikail və ölüm mələyidir. Və həmçində başqa hədislərdə sabit olub ki, bunlar peyğəmbərlər və həmçində şəhidlər olacaq. Şəhidlər olacaq ki, və hansı ki, bunlar bu dəhşət bunları bürüməyəcək. Allah talan bunlara kəraməti olaraq. Və ikinci, e, deməli, İsrafilin sura ikinci dəfə üfürməyi bu nəfxatu sa'iq deyirlər adlanır və bu artıq bunun ikinci dəfə üfürmə ilə artıq hər kəs, hər bir şey məhv olacaq, öləcək. Və bu da e, Quran-ı Kərimdə gəlib. Üçüncü isə nəfxatul qiyam, yəni öldükdən sonra dirilmək, dirilmə baş verəcək və bu ikisi Quran-ı Kərimdə Əz-Zumər surəsinin deməli 78-ci ayəsində Allah Teala buyurur ki: "Və nufixa fis-suri fasa'iqa men fis-semawati və men fil-ardi illə men şa'a Allah. Summa nufixa fihi ukhra feiza hum qiyamun yanzurun." Allah Teala buyurur ki, sura üfürüləcək yerdə və göydə Allahın istisna etdiklərindən başqa yerdə və göydə hər bir şey öləcəkdir. Və sonra bir daha üfürüləcək sura üfürüləcək və onlar Allahın üzrün, hüzurunda deməli diyanacaqlar. Və burada da yenə istisna deyildikdə Allahın istisna etdikləri bunlar deməli e, misal üçün burada yəni konkret gəlməyib, amma, yəni amma ümumilikdə misal üçün cənnətdə olan hurilər çünki e, cənnətdə ölüm yoxdur. Və həmçinin də ərşi dəşiyə mələklər və s və s. yəni Allahın e, istisna etdikləri, yəni, yəni təfsirçilər bunu ə, e, nəzərdə Bunlar tutar. gəlib, hə, hə. bunlar ə, e, gəlib və və hədislərdə gəlib qeyd olunub və həmçində digər yəni bizim bilmədiklərimiz, yəni Allahın istisna etdikləri və Allahu alim. Bəli. İrşad müəllim, insanlar öldükdən sonra və təkrar dirildikdən sonra onları hansı hadisələr gözləyir? Və onların başına gələcəklər haqqında danışardınız bizə Quran və sünnədən dəlillərlə təbii ki. Buyurun. İnsan e, deməli yəni öldükdən sonra e, Allah Taala onu dirildikdən dirildikdən sonra deməli e, bir çox e, deməli dəhşətli və belə deyək e, əzəmətli hadisələr gözləyir. Hansı ki bu hadisələr e, belə insanlara çox ağır olacaq və həmçində e, hansı ki belə deyək insanların bağrı çartlayacaq bu hadisələrdən. Və bu hadisələri indi biz inşallah bir-bir Allahın köməyinə qeyd edəcəyik və bu hadisələrdən e, biri ə, e, deməli Yəni burada bir ardıcıllıq var, bir silsilə var. Sözsüz ki, sözsüz ki ardıcıllıq var və burada ə, ilk növbədə deməli ə, e, insanlar dirildikdən sonra məşhərə Allahın huzurunda dayanacaqlar və bu dayanmaq uzun bir müddət davam edəcəkdir. Və çox məşəqqətli bir deməli duruş olacaq. E, Hüseyn müəllim, bu duruşda fərq olacaqmı mömin insanlarla e, kafirlər üçün? İman əhli ilə və iman etməyənlər üçün? Yoxsa hamıya eyni görünür? Yox, sözsüz ki, sözsüz ki, möminlərə necə ki peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi hədislərdə gəlir. Peyğəmbər sallallahu ki, mömin insan üçün bu sanki e, zöhrlə əsr namazı arasında olan e, bir vaxt kimi gələcək. Qısa müddət kimi qısa, qısa müddət kimi göstərəcək. Amma kafir insan üçünsə həmçinin bu özü də bir bir növ kəffarədir. Kafir insan üçünsə bu çox məşəqqətli və e, əzablı bir uzun bir duruş e, olacaq. Və bundan sonra deməli e, insanların həmin bu məhşər günü insanların hesab haqq hesabı başlayacaq. Və bu haqq hesab deməli sözsüz ki peyğəmbərimiz sallalləmin o şəfaətindən sonra bu şəfaət barədə biz inşallah danışacağıq biraz sonra. Sadəcə burada bunu demək istəyərdim ki, bu e, deməli haqq hesabın nə olduğunu, haqq hesab e, insanların haqq hesaba çəkilməsi, sorğu-suala çəkilməsi budur ki, Allah Taala hər bir insanla insana deməli onun bu dünyada etdiyi əməlləri deməli e, bildirəcək ona və o insan e, etiraf edəcək və həm həmçinin də həm bildiyi yadında olduğu, həm də unutduğu əməlləri Allah təala ona xatırladacaq və insan da bunu deməli etiraf edəcəkdir. Və Allah təala Quran-Kərimdə Mücadilə surəsinin 6-cı ayəsində buyurur. Deməli Allah təala buyurur ki: "Yevme yeb'asuhumullahu cemi'an feyunebbi'uhum bima amilu. Ahsahullahu ve nesuhu." Deyir, o gün Allah Teala insanların, yəni onların hamısını dirildəcək və onlara etdikləri əməllər barədə xəbər verəcək. Hansı ki, bu əməlləri e, Allah Teala yazıb, qeyd edib, yazıb, e, sayıb, onlar isə bunu unutmuşdular. Və həmçinin Allah Teala Kəf surəsinin 49-cu ayəsində buyurur ki: "Və yəquluna ya veyletana ma li hazal kitabu la yughadiru saghiratan və la kabiratan illa ahsaha." فَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا Allah buyurur ki, onlar deyəcəklər, vay olsun bizim halımıza. Bu necə bir kitabdır ki, kiçik olanı da, böyük olanı da, əməlləri də yazıb, qeyd edib. Və onlar etdikləri əməlləri qarşısında hazır görəcəklər, açılmış şəkildə hazır görəcəklər və Rəbbin heç kəsə zülm etməz. Və həmçinin də E, E, deməli bu haqq hesab e, e, haqq hesab baş verən zaman insan deməli hər kəsə öz haqqını qaytaracaq. Və sözsüz ki, bu haqqı qaytarmaq burada nə mal-dövlət, nə də oğul uşaq fayda verməyəcək. Bu günü yalnız əməllər əməllərlə veriləcək. Yəni burada mübadilə yalnız əməllər. günah və savabla olacaq. Elədir. Yalnız yalnız bu cür olacaq və necə ki hədislərdə gəlir, e, ilk sorğusal olunan da, e, insanın ilk sorğusal olunacağı əməl də namaz olacaq. Və necə ki, səhih hədisdə Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur, insanın ilk sorğusal olunacağı əməl namazlar olacaq. Və Allah Teala buyuracaq ki, qulumun namazlarına baxın. Əgər tam olsa, o zaman o nicat tapacaq. Əgər e, deməli tam natamam olsa, Allah təala deyəcək ki, baxın qulumun nafilə e, namazlarına və nafilə namazlarından deməli onun e, çatışmayan e, fərz namazlarına çatışmayanlarını tamamlayın. Və sonra e, digər əməllərinə baxılacaq. Elşən müəllim, biz bilirik ki, bizim hər bir əməlimizi yazan mələklər vardır. İstər yaxşı əməlimizi, istər pis əməllərimizi və bunlar da öz-özlüyündə müəyyən bir dəftərə, əməl dəftərinə toplanır. Bax, bu dəftərin aqibəti necə olacaq insanlar dirildikdən sonra? Buyurun. Deməli, axirətə imanla əlaqəli olan məsələlərdən biri də qeyd etdiyiniz kimi, e, deməli, səhifələrin və əməl dəftərin verilməsidir, hansı ki, bu qiyamət günü baş verəcək. Və əməl dəftəri dedikdə, e, Allah talanın e, deməli, mükəlləf etdiyi, buna, bu, bu əmələ mükə, buna mükəlləf etdiyi mələklərin insanın bütün əməllərini, deməli, dediyi və həmçində etdiyi əməlləri, yazmasıdır. Yəni, müəyyən bir kitaba yazmasıdır. Hı. Və bu kitab qiyamət günü e, deməli, e, insanlara veriləcək, təqdim olunacaq və e, elə insanlar olacaq ki, kitabları sağ, sağ əlinə veriləcək və elə insanlar olacaq ki, kitabları sol əlinə veriləcək. Və sağ əlinə verilənlər e, nicat tapanlardır, uğur qazananlardır. Sol əlində kitabı verilən isə deməli onlar xəsarətə uğrayanlar olacaq. Allah Teala e, Quran-ı Kərimdə İsra surəsinin 13-14-cü ayələrində buyurur: "Və kullu insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqi və nuxricu lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma alayka hasiba." Allah Teala buyurur ki, biz hər bir e, deməli e, insanın əməllərini onun boynundan astıq. Yəni onun özünə həvalə etdik və qiyamət günü açıq şəkildə qarşısına qoyulmuş bir kitabı ona verəcəyik. Və ona deyiləcək ki, kitabını oxu. Bu gün sənə özün özünü hesaba çəkməyin yetər. E, və həmçinin Allah Taala Həqqa surəsində e, buyurur: "Fəəmmə men utiyə kitabehu biyeminihi fəyəqulu hə umqra'u kitabiyə." Allah buyurur ki, əməl dəftəri kitabı sağ əlinə verilən deyəcək ki, budur. Oxuyun mənim kitabımı. Və həmçində digər bir ayədə, bu ayələrdən sonra Allah təala buyurur ki: "Və əmmə men utiyə kitabəhu bişimalihi feyəqulu ya leytəni lem utə kitabiyə." Əməl kitabı, yəni əməl dəftəri sol əllə verilən isə deyəcək ki: "Vay mənim halıma, kaş ki mənim kitabım mənə heç verilməyəydi." Və bu ayələr e, həmçində başqa çox saylı ayələr var ki, dəlildir ki, yəni bu ə, e, əməllərin qiyamət günü e, kitab şəkildə insanlara təqdim olunması və verilməsi bu haqqdır. Elşən müəllim, e, bəzən müasir dövrdə ticarətdə, alış-verişdə görürsən ki, bəzi ticarətçilər çəkidə digər insanları aldatmağa çalışırlar, amma bilmirlər ki, bunun özünün özünün başına gələcəyi başqa bir aqibəti var. Bu dünyada onlar ola bilsin ki, kimisi aldadarlar, amma e, bizi yaradan Allah Təbaraka və Taala'nın qurduğu mizanda heç kimə haqsızlıq olunmayacaq. Bax bu haqqda, bu mizan haqqında danışaq. Çox əməllərin düz... çəkisi. Hə, Buyurun. Çəkilməsi. Çox düz buyurdunuz ki, qiyamət günü deməli e, bu baş verən hadisələrdən biri də hansı ki, hər bir müsəlmana ona iman gətirmək vacibdir. Bu e, deməli tərəzinin qurulması və həmçində əməllərin bu tərəzidə çəkilməsidir. Quran-ı Kərimdə Allah Taala A'raf surəsinin 8 və 9-cu ayələrində buyurur: "Vel vaznu yawma izinil haqqu" Femen thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun." وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Allah Teala ayədə buyurur ki, o gün tərəzidə əməllərin çəkilməsi həqiqətdir, haqdır. Əməlləri ağır gələnlər məhz onlardır uğur qazananlar. Əməlləri yüngül gələnlər isə ayələrimizə etdikləri haqsızlıqlara görə özlərini xəsarətə, xəsarətə uğradanlardılar. Və bu ayədə gördüyümüz kimi, yəni Allah Taala e, bildirir ki, bizə qiyamət günü əməllərin tərəzidə çəkilməsi bir haqqdır, həqiqətdir. Əşəmənim, bax bu yerdə yenə də məndə e, bir sual meydana gəldi. Ola bilər ki, insanın dağ boyda əməli var, amma o əməlin çəkisi həmən tərəzidə heçdir. Allah biz ondan qorusun. Necə ki, buna bir e, əyanı misal da gətirək. Allah Teala bizi cəmi bütün əməllərimizi ixlaslı etsin inşallah. Və bəzən olur ki, insan çox böyük bir ibadətə edir həyatında. Məsələn, götürək həc ibadətini. Amma o dağ boyda həc ibadətinin savabı ola bilsin ki, heç verilməsin. Çünki niyyət o idi ki, mən gəlim, mənə burada həc edilsinlər və s. və ilaxır. Yəni, bu sadəcə bir misal idi. Yəni, o boyda əməl mizanda heç nə ola bilər. Və Allah o, bizi o Allahın qorusun ki, əməllərimiz kiçicik də olsa, az da olsa, davamlı, amma ki, onun xatirinə olsun. Yəni, mizan dedikdə yəqin ki, bu da nəzərdə tutulur. O, ki, mizanda o çəki düzdür. məsələsi. Düzdür. Çox düz buyurdunuz ki, yəni burada ümumiyyətlə istənilən bir əməldə ixlas mühüm rol oynayır. İnsanın həyatında əməllərdə ixlas mühüm rol oynayır. Çünki hər bir əməlin, istənilən bir əməlin Allah tərəfindən qəbul olunması üçün, yəni savaba yazılması üçün iki şərt olmalıdır. Bu şərtlərdən biri deməli həm ixlasdır. İxlas yəni Allahın ibadətin xalis Allah rızası Allah üçün edilməsidir. Və ikinci şərt isə həmin əməlin Allahın şəriətinə, yəni peyğəmbər sallalləmin sünnəsinə uyğun olmasıdır. Nə üçün biz bunları qeyd edirik? Çünki mizanda əməlin ağır gəlməsi üçün. Sözsüz ki, sözsüz ki və əməl özü nə qədər e, deməli xalis olsa, Allah üçün ixlaslı olsa, bir o qədər də əməl daha çox savab e, faydalı olur. faydalı olur və ona görə də biz e, baxsaq əgər sələflərin həyatına və sahabələrin həyatına baxsaq görərik ki, onlar həmişə çalışırdılar yaxşı əməllərini gizlətsinlər. Və burada da məqsəd o idi ki, daha çox savab qazansınlar, daha çox Allahın e, deməli rizasını, rizasını qazanmaq üçündür. Həmçinin peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində də deməli qiyamət günü əməllərin çəkilməsinə və tərəzinin qoyulmasına e, dəlillər vardır. Bu dəlillərdən biri e, deməli e, Buxari və Müslimin rivayet etdiyi hədisdir. Hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu buyurur: "Kəlimətani habibətani ilə'r-Rahman, xafifətani aləl-lisan, səqilətani fil-mizan." Subhanallah və bihamdihi, subhanallah azim. Allah təala Peyğəmbər buyurur ki, iki kəlimə var, söz var. Hansı ki bu iki söz Ər-Rahmənə daha sevimli və tələffüsdə, yəni dildə çox asan, asan tələffüs olunan, amma mizanda, tərəzidə isə çox ağır gələn sözlərdir. Və bu sözlər Peyğəmbərimiz bizə buyurur ki, Subhanallah və bihəmdihi və Subhanallahil azim zikirləridir. Və burada da tərəzinin deməli e, adı çəkilir hədisdə. Və başqa bir hədis Abdullah bin Məsudun rəvayət etdiyi hədisdə Abdullah bin Məsud buyurur ki, bir dəfə mən e, ağaca çıxmışdım, araq ağacına çıxmışdım və Abdullah bin Məsudun deməli e, ayaqları, baldırları çox e, nazik idi. Çox nazik idi və o ağaca çıxdıqda sahabelər e, onun ayağı görəndə gül gülüşdülər. Və Peyğəmbər s.ə.v onlara dedi ki, nəyə gülürsünüz? Və onlar dedi ki, ya Rasulullah, Abdullah bin Məsudun ayaqlarının nazikliyinə gülürük. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, nəfsim əlimdə olana and olsun ki, onlar Allah qatında, deməli tərəzidə, tərəzidə e, Uhud dağından da ağırdılar. Və bu da e, tərəzinin, deməli, e, qey hədisdə qeyd olunur, tərəzinin qiyamət günü olması. Qiyamət günü tərəzidə çəkilənlər, deməli, həm insanın əməlləri və bu əməllər sözsüz ki, bir formaya salınacaq yəni bir cisim şəklində çəkiləcək. Həmçinin həm insanın deməli etdiyi əməlləri yazılan deməli səhifələr çəkiləcək və həmçinin də əməl edənin özü də çəkiləcək. Birinciyə dəlil olaraq bizim bayaq qeyd etdiyimiz Buxar Müslimin Subhanallah və bihamdi və Subhanallahil azim yəni kəlməsi kəlmələrinin e, tərəzidə ağır olması dəlildir ki, əməllər özləri də qiyamət günü çəkiləcəklər. İkinci e, deməli e, səhifələrin çəkilməsinə isə bu barədə də məşhur hədis, bitaqa hədisi e, bəli məşhur hədis var. Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhudan gələn hədisdə peyğəmbərimiz sallallahu buyurur ki, qiyamət günü Allah Taala bir kişini gətirəcəklər. Bir kişi gətirəcəklər və bu kişinin deməli 99 deməli, kitab əməlləri qoyulacaq tərəzinin günahları. günahları qoyulacaq tərəzinin bir gözünə və hər bir kitab da necə ki hədisdə gəlir göz görən gö, deməli göz görən uzaqlıqda deməli böyüklükdə olacaq. Və bu kişiyə soruşacaqlar ki, bunlar sənin əməllərindir və o etiraf edəcək və Allah da soruşacaq ki, əməlləri yazan mələklərim sənə zülm etməmişlər ki. Və o e, etiraf edəcək ki, xeyr, zülm olunmuyub. Və Allah təala deyəcək ki, sənin bunun müqabilində bir üzrün, bir yaxşılığın varmı? Və o deyəcək ki, xeyr, yadına gəlməyəcək. Və Allah təala deyəcək, xeyr, bu gün sənə zülm olunmayacaq. Bu gün sənin bir yaxşı əməlin var və o və onun ona deməli bir kağız parçasında əşhadu en la ilaha illallah və əşhadu enne Muhammeden rasulullah sözü gətirilib qoyulacaq tərəzinin digər gözünə. Və Peyğəmbərimiz s.ə.v buyurur ki, bu e, əşhədu ən la ilahe illallah və əşhədu ennə Muhammedə Rasulullah sözü digər o 99 kitabın hamısına deməli ağır gələcək və o e, deməli cənnətə daxil olacaq. Yəni bir şahadət kəlməsi ilə, amma eyni zamanda Elşən müəllim insanlarda belə e, fikir də e, yaranmasın ki, yəni bütün ömrünü günah içərisində keçirməklə, yəni o kişinin misalında, yəni bircə dəfə kəlmə-i şahadət gətirməklə insan bağışlana bilər. Şübhəsiz bu ola bilər. Allah Taala'nın rəhməti ilə, mərhəməti ilə Allah böyükdür, bağışlayandır. Amma e, bir növ insanlarda arxançılıq da olmamalıdır. Yox, yox, xeyr, əlbəttə. Yəni burada e, bu hədisdə e, ilk növbədə məqsəd onu çatdırmaqdır ki, Allah Taala'nın mərhəmətini göstərməkdir yəni səhv anlaşılmasın deyə. Yox, yox, sözsüz ki, lə əşhadu en la ilahe illallah və əşhadu enne Muhammed rasulullah sözünün, yəni kəlmə-i şahadətin əzəmətli sözdür. Tövhid kəlməsi əzəmətli sözdür, ancaq bunun özünün də şərtləri var. Şərtləri var və bu şərtlər hamısı əməl olunmalıdır. Yəni əgər şərt əməl olunmasa və e, bu yalnız sadəcə kəlmənin heç bir faydası yoxdur və həmçində dediyimiz kimi bu kəlmə yəni, şahadətdə o, kişi, o kəlməni etiqad edərək, inanaraq, etiqad edərək, əməl edərək, bəli. əməl edərək və həmçində necə ki alimlər əksəriyyəti deyir ki, namaz özü də bu kəlmədəndir. Namaz özü də kəlmə kəlmə şahadətə daxildir. Və bu bu hədis qeyd etdiyimiz hədis dəlildir ki, deməli səhifələr də e, Çəkilir. çəkiləcəkdir. Üçüncü e, e, dediyimiz kimi, qeyd etdiyimiz kimi əməl edənin özü də çəkiləcək. Və buna da necə ki Abdullah ibn Məsudun hədisi, Abdullah ibn Məsud peyğəmbər deyir ki, onun deməli ayaq ayaqları e, tərəzidə Uhud dağından da ağırdır. Və həmçinin Allah Taala Qurani-Kərimdə Kəs surəsində buyurur ki: "Və la nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna." Onların qiyamət yəni, söhbət kafirlərdən gedir. Kafirlərin qiyamət günü heç bir çəkisi olmayacaq. Və bu da dəlildir ki, e, deməli əməl edənlərin özü də çəkiləcək. Mizanda çəkiləcək. Ey qövmüm, nə üçün mən sizi qurtuluşa çağırarkən siz məni atəşə çağırırsınız? Siz məni Allaha nankorluq etməyə və haqqında heç bir bilgim olmayan şeyləri ona şərik qoşmağa çağırırsınız. Mən isə sizi o qüdrətli və çox bağışlayan Allaha çağırıram. Şübhəsiz ki, məni istahiş etməyə çağırdığınız şeylərin nə bu dünyada, nə də axirətdə çağrı haqqı vardır. Dönüşümüz Allahadır. Həddini aşanlar isə atəş əhlidirlər. Mənim sizə dediklərimi tezliklə xatırlayacaqsınız. Mən öz işimi Allaha həvalə edirəm. Şübhəsiz ki, Allah öz qullarını görür.